Soba Ljudi često zaboravljaju cilj svojeg shvatanja, cilj svojeg prisustva na Dunjalu. Znači ne govorimo o ljudima koji ne poznaju Allahov din, nego naprotiv govorimo o ljudima, o muslimanima koji praktikuju Allahovu vjeru, ali su se zbog ovog ili onog razloga zadesili u nekakvu situaciju zbog koje su zaboravili pravi smisao riječi gospodara Subhanahu wa ta'ala. da li našteti nikakva služba. Istinski naslednici je pjesnik koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunjetskih ili Posjetite nas www.palta.com Soba put, uvijen Soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي Soba وانفرادي potvjernika. وها أنا واقف Koga izvede iz njegove kuće nešto na Allahovom putu, zaista će na njemu biti pečat šehida. Soba da hajde ti to napusti i kreni u neki drugi region jer je Allahova zemlja prostrana i ti ćeš sigurno u toj zemlji na nekom mjestu koje je već tebi određeno sigurno ćeš pronaći ono što će ti pomoći da ti održavaš i dalje ostvariš postojano svoje bogobojaznosti onako kako je uzvišeni gospodar سبحانه وتعالى تو تراجيو وما لي حيلة إلا رجائي ومنك على المدى حسن اعتقادي ومنك على المدى حسن المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أو أتباعه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Draga braćo i poštovane sestre, večeras ćemo, inša Allahu Teala, početi sa temom o hijđri. Znači, ovo je jedan od koje ste vi dali. Znači, ne znači da ćemo u narednih nekoliko dersova samo govoriti o hijđri, inša Allahu kombinovat ćemo da zadovoljimo e, sve vaše predloge. Kombinovat ćemo u smislu, možda ćemo sada e, u subotu govoriti o hijđri, uvodni dio, pa ćemo možda iduće subote, jel da, govoriti o nekoj drugoj temi koju ste vi također predložili. Jel da? Znači, ići ćemo, bi idin ta'ala, ići ćemo nekim, nekim redom koji neće biti obavezujući ni za mene, a ni za vas, inša Allahu ta'ala. Cilj je da se nauči din gospodara fi Ula, a mislim da će ovaj, inša Allahu ta'ala, ovaj lanac o hijri oduzeti, da će nam oduzeti minimum, barem jedno tri drsa, inša U njemu ćemo pokušati da u detalje pojasnimo stav učenjaka ahlu sunna wa po pitanju hijjere. Po pitanju hijjere. Zašto sam se odlučio da večeras počnem sa temom hijđra? A nisam prihvatio, a nisam se prihvatio druge teme od e, sa liste onih e, sa liste vaših predloga iz razloga što je tema o Hiži izuzetno važna i uvijek je aktuelna, uvijek je aktivna i u direktnoj je vezi i u direktnoj je vezi uopšte sa opstankom zdrave akide kod muslimana danas. Zašto ovo kažemo? Pa to ćemo inša Allahu Teala pokušati da objasnimo, to ćemo bi Ilahi Teala pokušati da objasnimo kroz izlaganje kroz izlaganje koje slijedi. Pa tako kažemo, bismillahirrahmanirrahim, prvo ćemo dati definiciju o hijđiri, definiciju o hijđiri. Po pitanju definicije hijđre, ulema ehlu sunne wal kaže da je meanal hijđre, značenje hijđre jeste el intikalu wal huruđu min erdin ila Hidžra je preseliti se iz jedne u drugu zemlju ili izaći iz jedne u drugu zemlju. Znači to je jezička, e, u jezičkoj e, terminologiji. Međutim, u šerijatskoj terminologiji hijra jeste el huruđu fi lahi min daril kufri ila daril iselam wa min dari šedidil fitneti ila darin qalle minhu fitne. U šerijatskoj terminologiji definicija hidže jeste izlazak ili napuštanje darul kufra Allaha radi ili napuštanje darul kufra i preseljenje na Allahovom putu ka darul islam ومن دار شديد الفتنة إلى دار أقل منه فتنة ili napuštanje nekog boravišta u kojem ima velike smutnje i uputiti se prema boravištu koje ima manje smutnje. U tom, slučaju, u tom kontekstu kažemo da je hijđra, znači E, potražnja, potražnja za mjestom u kojem ćemo biti sigurni da ćemo moći slobodno ispovjedati vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala. Znači, hijđra prema nekom mjestu jeste radi postizanja Allahovog zadovoljstva, dok je također hijđra napustanje onog mjesta, napustanje i bukvalno bijeg iz onog mjesta u kojem se sigurno nalazi Allahova srđba, Allahova srđba prema stanovnicima tog mjesta. Kažemo Allahova srđba, jel da, u kontekstu da je vjernik sposoban, da je vjernik sposoban odrediti ili ocijeniti stanje jednog naroda u suodnosu sa njihovim e, obhođenjem prema uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovdje ćemo inša Allahu ta'ala bez nekog odugovlačenja odmah prelazimo e, na definiciju hijđre u smislu, e, u smislu e, da se hiđera dijeli na dvije vrste. Na dvije vrste prva vrsta hijđre jeste ona hijđra kada se e, čovjek preseli iz jednog mjesta, to jest iz jednog boravišta ka drugom boravištu koje je bolje od prvog, to jest čovjek napušta darul kufar i kreće se prema darul islamu ili se nalazi u zemlji kufra, znači napušta zemlju kufra i kreće se ka zemlji islama. Kreće se ka zemlji islama, iako se ne uslovljava u ovom slučaju, iako se u ovom slučaju ne uslovljava da šta? Da zemlja islama sudi Allahovim šerijatom. U kojem smislu? U smislu da je on napustio darul kufr ili erdul kufr, znači napustio je boravište kufra, zemlju kufra, jel da, u kojoj ima bez ikakvog fitneluka, jel da, bez ikakvog fitneluka, dosta mu je fitneluka kufra i širka koji tamo postoje i uputio se prema zemlji Islama. To je prema onoj zemlji koju ne uslovljavamo da sudi Allahovim šerijatom, ali u svakom slučaju ima tamo muslimana i tamo se javno, javno govori o vjeri javno se ispovjeda din i nije život ugrožen zbog ispovjedanja islama. A kasnije će biti govora, kasnije će biti govora o onome što nazivamo darul islam. Znači da se neke stvari ne e, pogrešno ne razumiju. Znači, e, prva vrsta hidžre je ona hidžra koju čovjek čini kada napusta darul kufr ili erdul kufr, kreće se prema zemlji islama, jel da? Znači napustio je boravište koje je prepuno fitneluka i kreće se ka boravištu sa manjim fitnelukom u potražnji za svojom bezbednošću, a kad kažemo bezbednost ili sigurnost, mislimo na bezbednost i sigurnost njegove vjere i njegove duše i njegove duše. Ovo je ona vrsta hijđre u koju, o kojoj nam gospodar subhanahu wa ta'ala govori. Ovo je ona vrsta hijđre koja se spominje u Kur'anu. Primjera radi riječi gospodara Jalla fi ula وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَى أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا Dakle, onaj ko se iseli Allaha radi, naći će na zemlji mnogo mjesta. Uprkos svojih neprijatelja, a naći će i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i poslanika njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna, Allah prašta i milostiv je. Allah prašta i milostiv je. Također, riječi uzvišenoga gospodara Đerle fi ula والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Oni koji se isele Allaha radi, nakon što su bili progonjeni, mi ćemo još na ovom svijetu na lijepo mjesto smjestiti, a nagrada na onom svijetu bit će još veća kada bi oni samo znali. Također i riječi uzvišenog gospodara, Jalla fi'ula, ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Gospodar tvoj će onima koji se isele, nakon što su zlostavljani bili, pa se onda budu borili i sve strpljivo podnosili, gospodar tvoj će im poslije toga zaista oprostiti i prema njima će samilostan biti.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 Znači to što se tiče e, E, ajeta, znači ovo je samo dio ajeta koji govore o ovoj vrsti šerijatske, šerijatske hijđre. Dalje, e, spomenut ćemo neke hadihe poslanika sallallahu ta'ala alaihi koji između ostalog kaže buri eti dhimme mimmen ekame ma'al muširikine fi dijarihim uzdignuta je zaštita islama od onog ko živi s nevjernicima, to je s mušricima u njihovoj zemlji. Znači dijar, u njihovoj zemlji, znači živi sa njima. Svakodnevno se miješa sa njima, jel tako? Znači ovaj hadith bilježi Tabarani, a također ga i šejh eh, Al-Albani rahmetullahi alej, jel da E, također i šeha Albani rahmetullahi ali potvrđuje, e, potvrđuje da je hadis sahih i nalazi se u El Džamiju, El Džamiju Sagiru. Također riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam Amurukum bi hams Amurukum bi hamsi kelimatin emereni Allahu bihin Naređujem vam pet riječi koje mi, e, koje mi je Allah naredio znači riječi u smislu stvari, jel tako? Es-sem'u, wat taa wal-đema'a, wal-hijra, wal-đihad. Znači prva stvar je poslušnost, druga je pokornost, treća je džemat, četvrta je hijra i peta je stvar džihad. Ovaj hadith također bilježi imam Tirmidhi i šejh Albani potvrđuje njegovu vjerodostojnost u dijelu sahihu Sunen Tirmidi. Također, prenosi se od Ebu Fatimeta da je rekao, ja Rasul hadithni bi amelin esteqimu alejhi wa a'melu. Znači od Ebu Fatimeta radijallahu ta'ala anhu prenosi se da je rekao Allahov poslaniće daj mi kaži jedno djelo ili uputi me na djelo na kojem ću biti ustrajan i kojeg ću uvijek praktikovati kale lehu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tada mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao alejke bil hijrati fe innehu la mithle leha alejke bil hijrati fe innehu la mithle leha praktikuj hijru drži se hijđre, živi sa hijđrom, kako god budete rekli, nećete pogrešiti, jel da? Ili prihvati se hijđre, jer ništa nije poput nje. To jest, ništa nije poput hijđre e, kada je u pitanju hajr i nagrada koju će muhađir ostvariti zbog te hijđre. Ovaj hadith bilježi imam an i rahmetullahi ali Također, od Đerira, radi Allahu anhu, prenosi se sljedeće. Etejtu nebije, sallallahu alaihi wasallame, wa huwa yubaje. Došao sam Allahovom vjerovjesniku, sallallahu alaihi wasallam, dok su mu ljudi polagali prisegu. Fekultu ja Rasulallah, rekao sam o Allahov poslaniće. ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم الله poslaniće pruži mi ruku da ti dam prisegu i, uslo, i uslovi me jer ti bolje znaš. U smislu uslovi me, znači e, objasni mi od vjere gospodara subhanahu wa ta'ala ono što je najbolje, ono što je najbolje za mene. Jel da? Znači, objasni mi ono čega se trebam pridržavati. Fe a'lemu, a ti to bolje znaš, je samo još jedna potvrda, jel da, edeba, to jest ahlaka, ashaba radijallahu ta'ala anhum, sa poslanikom sallallahu alihi kojemu su e, uvijek prepustali, uvijek prepustali odluke, a pogotovo prepustali su mu, jel da, znanje ove vjere. قال znači rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam ubaji'uke ala an ta'bud Allah wa tuqima salah wa tu'ti zaka wa tunasihu muslimin wa tufariqa mushrikin uzimam od tebe prisegu da ćeš robovati samo Allahu da ćeš obavljati salah znači namaz da ćeš davati zekat da ćeš savjetovati muslimane i da ćeš napustiti mušrike. Također je hadis sahih i bilježi ga e, imam imam Nesai, rahimehullah. Također, e, još jedan od haditha kojeg vrijedi spomenuti e, u temu hijre jeste riječ poslanika sallallahu alihi wasallam. Men haređe bihi خراج في سبيل الله فإن عليه tabi'u الشهداء koga izvede iz njegove kuće nešto na Allahovom putu, zaista će na njemu biti pečat šehida. U smislu da, koje god krenuo na put hiđe Allaha radi, taj na sebi ima pečat šehida i to ćemo vidjeti, inša Allahu ta'ala, malo kasnije, zbog čega je to tako. Od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhuma kale, znači od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhuma prenosi se da je rekao Mate rađulum bil medineti mimmen ulide biha. Jedan je čovjek u Medini umro, a on se i rodio u Medini. Fesalla alaihi Rasulullahi s.a.v. Thumme kale, Znači, poslanik je, alihi salatu wasalam, klanjao dženatom čovjeku koji je umro u Medini i rodio se u Medini, jel da? Znači, izvorni je e, žitelj Medine. Pa je poslanik, alihi salam, klanjao dženazu i nakon toga je rekao, ja lejtehu mate bi gajri ulidi, Kamo sreće da je ovaj umro na nekom drugom mjestu, a ne u svom e, rodnom kraju. Kalu, walime dhake ja Rasul Allah, a zbog čega to Allah postaniće, on reče, inna ređule da mate bi gajri meulidihi, se lehu min meulidihi ila munqati'i i fil dženne. Zaista kada čovjek umre na mjestu, u mjestu na kojem nije rođen, zaista će mu se mjeriti od mjesta njegovog rođenja pa sve do one razdaljine u kojoj koju će postići kada će ući u džennet. Da vam ne komplikujem ovaj prevod, malo ću vam to pobli, pobliže tako objasniti. Znači čovjek je učinio hijđru na Allahovom putu i svojeg je rodnog kraja Allaha radi preselio u drugom kraju i na tome je umro i na tome je umro, pa će mu se u džennetu računati, računati, znači umro je na tom putu, jel da? Znači na tom, e, pa će mu se u džennetu računati ta razdaljina između njegovog rodnog kraja, jel da, do, sve do e, one tačke, sve do one tačke do koje je stigo, a, a radi, pa je tu preselio, pa je tu preselio gospodar će subhanahu wa ta'ala dati da šta? Gospodar će mu subhanahu wa ta'ala dati da to bude, da to bude e, vrhunac, da to bude vrhunac e, njegovog e, da to bude konačna tačka njegovog ulaska u džennet. Nadam se da ste me razumjeli. Ako me niste razumjeli, slobodno me pitajte, slobodno me pitajte nakon ovog nakon ovog jer mislim, mislim da sam malo mislim da sam malo ovdje komplikovao preod kadar Allahu čaka. I neće ovoj dali naštetiti nikakva služba. Istinski naslednici vjerovjesnika koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunjetskih ili Posjetite nas www www.palta.com Soba soba Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. he. Taj, znači to je ona prva vrsta, prva vrsta hijre o kojoj smo govorili. Ona šerijatska, ona šerijatska vrsta o kojoj govore e, ajeti, hadihi. Također, druga vrsta hijre jeste, znači, heđrul ma'asi wa dhunubi wal atham. Kako kaže ulema ahlu sunna wal jama'a, znači hijra, to jest napuštanje grijehova e, malih, e, velikih i tako dalje i tako dalje. Znači napustanje svega onoga što je gospodar subhanahu wa zabranio kao što nam o tome govori e, hadith kojeg bilježi imam Buhari, rahimahullah, u kojem stoji da je poslanik sallallahu alaihi rekao El muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa jedih wal muhađiru men heđara ma neha Allahu anhu. Znači, muslim je onaj od čijeg su jezika i ruke ostali muslimani mirni, bezbedni, pošteđeni, jel da? Wal muhađiru men heđere ma Allahu anhu. Jel da? A u drugoj predaji sjećam se da stoji men hađara, Znači, muhađir je onaj koji je napustio ono što je gospodar Subhanahu wa zabranio. Jel da? A jedna od stvari znači, koje je gospodar Subhanahu wa zabranio jeste i e, onaj boravak, boravak e, među mušnike i nevjernike. To je ona prva vrsta. Jel da? Ali sada želim da tu prvu vrstu jel da, E, povežemo sa ovim hadisom kojeg smo malo prije spomenuli, jer ovaj je hadis općenit i kažemo da ovaj hadis obuhvata oba dvije vrste hijđreta, znači hijđru, napuštanje mjesta e, Allaha radi i preseljenje u mjesto gdje se e, slobodno i bez ikakvih trzavica može praktikovati din gospodara Subhanahu ta'ala, što, u što također E, spada i šta? I napustanje grijeha, napustanje svih vrsta grijeha. Jer čovjek kada odluči da napusti mjesto u kojem dominira širki kufar, jel da radi to ne samo zato što želi sačuvati sebi život, već i zato što želi sačuvati sebi din, već i zato što želi sačuvati sebi, sebi din. U drugoj predaji stoji da je poslanik sallallahu alaihi sallam, rekao el mu'minu men eminehu nasu ala emualihim wa anfusihim vjernik je onaj od kojeg su ljudi e, sigurni da im on neće otjeti i metak ili da će njihove živote dovesti u opasnost. Wal muhađiru men heđer al hataje wa dunub, a muhađir je onaj koji napusti grijeh a muhađir je onaj koji napusti, koji napusti grijeh. Jel da? Ovaj hadith bilježi imam Ibn Mađe, također hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam u kojemu stoji efdal el en tehđura ma kerihe rabbuk najbolja je hijra da napustiš ono što je mrsko tvome gospodaru ili ono što tvoj gospodar mrzi također e, je poslanik sallallahu alihi wasallam upitan o najboljoj hijđri, odgovorio je men heđerema harrema Allah. Znači, najbolja ona e, kada čovjek napusti ono što je Allah, što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Ovaj hadis bilježe Budaud i Nesa i rahmetullahi, rahmetullahi ima. Znači, e, ovdje po pitanju ovih haditha Ibn Hajar al-Asqalani u njegovom fenomenalnom dijelu Fethul Bari, znači to je onaj komentar na Sahihul Buhari, kaže وَهَذِهِ الْهِجْرَةُ darban Kaže, ova je hijđra podijeljena u dvije vrste. Znači, ova vrsta hijđe o kojoj sada govorimo, jel da? Ova vrsta hijđe o kojoj sada govorimo, zahiratan wa batina. Kaže, jedna je vidljiva, a druga je pritajena فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بسوء والشيطان kaže pritajena ili nevidljiva, skrivena hijđra jeste ono jeste napustanje onoga u što te poziva tvoja duša koja uvijek naređuje e, hrđavo djelo, to jest napustiti ono u što te poziva šeitan, wa zahira el firaru bidini min a vidljiva hijđra jeste e, pobjeći s vjerom od bilo kakve vrste smutnje. Znači spasiti svoju vjeru, spasiti svoj din od bilo kakve, od bilo kakve vrste smutnje. Znači, e, sad kažemo, znači kada smo eto shvatili inša Allahu ove dvije vrste hijđre, kažemo, kažemo da e, nije hijđra, da neko pogrešno ne razumije, nije hijđra u vjeri propisana e, sama po sebi, jel da? I, nije čovjeku dužnost da učini hijđru bez ikakvog postojanja e, opravdanog razloga. Naprotiv, naprotiv. Znači, hijđra je propisana zbog postojanja opravdanog razloga jel da, jel da, i kažemo ako takav razlog, jel da, ili uzrok ili uslov ne postoji, onda nema smisla govoriti o hijđri. Međutim, ukoliko postoji takav razlog, jel da, postoji takav uslov, onda kažemo, onda kažemo šta? Onda kažemo da vrijedi razgovarati, vrijedi i kako razgovarati o hijđeri, vrijedi i kako razgovarati o hijđri koja treba postati, koja treba postati praktično djelo, praktično djelo e, vjernika. Pa kažemo, jedan od uslova ili povoda ili uzroka koji će čovjeka podsticati na hijđru jeste se selametul ibadeti u din. Znači, sigurnost praktikovanja ibadeta i sigurnost je da očuvanja vjere u smislu da čovjek e, ima uslove za slobodno praktikovanje dina za slobodno praktikovanje ibadeta da on u tome da se on u tome maksimalno unese i da maksimalno, da on u tome može maksimalno ispoljavati svoju skrušenost, svoju iskrenost i pobožnost ka uzvišenom gospodaru Subhanehu wa ta'ala. A to će čovjek i uspjeti e, ispuniti samo kada e, je njegov život siguran, znači njegova je e, sloboda sigurna i ne strepi ni od kakvog e, pritiska i ne strepi ni od kakvog mogućeg fizičkog, fizičkog napada. Pa zato kažemo, ako se s druge pak strane pojavi situacija u kojoj će čovjeku vršiti pritisak, prozivat će ga zbog njegove vjere, i će ga zbog e, načina badeta koji on e, sprovodi ili pojavi se situacija kada mu se zabranjuje javna manifestacija nekih od islamskih obreda ili od islamskih vidljivih ibadeta ili ako nije u situaciji da se zbog te opasnosti u kojoj se nalazi, ako nije u situaciji da dosljedno praktikuje određene islamske vađibe, onda kažemo da je njemu dužnost učiniti hijđru da bi sačuvao svoj din, da bi sačuvao E, punovažnost, skrušenost i pobožnost svoga robovanja prema uzvišenom gospodaru Hanehu oteana. Ovdje sada vrijedi spomenuti da ljudi često zaboravljaju cilj svojeg shvatanja, cilj svojeg prisustva na Dunjaluku. Znači ne govorimo o ljudima koji ne poznaju Allahov din, nego naprotiv govorimo o ljudima, o muslimanima koji praktikuju Allahovu vjeru ali su se e, zbog ovog ili onog razloga e, zadesili u nekakvu situaciju gdje su zaboravili, e, zbog koje su zaboravili pravi smisao riječi gospodara Subhanahu wa ta'ala koji nam objašnjava koji nam objašnjava smisao postojanja. Oma halektul džinne u ina ila liya'budun. Svima vama dobro poznat ajet. Ljude sam i džinne stvorio samo da mi robuju. Samo da mi šta? Samo da mi robuju. Te kažemo ono što je rekao gospodar subhanahu wa ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ A bilo im je naređeno da robuju samo jednom jedinom Bogu. Nema drugog e, božanstva osim njega. Slavljen je On, slavljen je On od onoga što mu oni pripisuju. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم naređeno im je samo da robuju Allahu, iskreno mu ispovjedajući vjeru, jedinu istinsku pravu vjeru, znači dinul hanif, to je el islam, vojukimu sala, da obavljaju namaz, da daju zekat i to je jedino, i to je jedino ispravna, i to je jedino ispravna e, vjera. Zato kažemo da i badet, jel da, koji je ovdje spomenut u riječima gospodara Subhanahu wa to je onaj ibadet koji obuhvata sve vrste obreda jel o kojima govori islam ili o kojima koje nam objašnjavaju učenjaci bez obzira da li su u pitanju djela, da li su u pitanju riječi, jel da vidljive, nevidljive riječi ili vidljive, i prita, vidljiva i pritajena e, djela. Znači to su i bade, znači sve ono što obuhvata čovjekov život i njegovu svakodnevnu životnu, životnu aktivnost. Znači to je cilj postojanja čovjeka na ovom svijetu i zato sada ovdje napominjemo da zbog tog cilja čovjek treba svoju životnu aktivnost e, usmjeriti u pravcu e, stvaranja mirnodopske ili ratne situacije koju će mu neko sa strane namjetnuti. Eto, znači, zato on treba odabrati mjesto gdje će sigurno i bezbjedno praktikovati din gospodaru subhanahu wa ta'ala koji u Kur'anu kaže Ja ibadija allazina amanu, inne ardi wasi'a, fe ijaje fa'budun. O vi robovi moji, vi koji ste povjerovali, zaista je moja zemlja prostrana, pa samo meni robujte. Pa samo meni robujte kaže gospodar Subhanahu wa ta'ala, to jest u smislu da je gospodar Đelef ula ovu zemlju učinio prostranom da bi čovjeku omogućio lakše robovanje gospodaru Subhanahu wa ta'ala onako kako se to od njega traži u objavi gospodara Đelef ula. Jel da? Ako se čovjek zadesi u nekoj situaciji da mu neko zaprijeti, da mu neko izvrši pritisak, onda će on eh, sebi odabrati drugu zemlju znači drugo mjesto gdje mu niko neće smetati u e, ibadetu gospodaru subhanahu wa ta'ala. U tom kontekstu, jel da, e, ćemo samo neke od komentara Selefa, rahmetullahi alej, po pitanju ovog ajeta koje smo malo prije, malo prije proučili. E, Mujahid, rahimehullah, kaže po pitanju ovog ajeta, inne erdi wasi'a, hađiru wa jahidu fiha, zaista je moja zemlja prostrana, pa učinite hijđru i borite se džihadom e, na toj zemlji. Također se Id ibn Džubeir, rahimahullah, kaže i umile fil erdi bilme asi, fahruđu minha fe inne wasi a Ako se na zemlji, znači u nekom određenom regionu, kaže ako se ako su tu učestali grijesi, ako su stanovnici tog mjesta navikli na grijehe, fahruđu minha erdi izađite iz tog regiona, izađite iz te zemlje, zaista je moja zemlja prostrana. Zaista je moja zemlja, zaista je moja zemlja prostrana e, u smislu e, kojeg nam još ljepše pojašnjava e, Mitraf ibn Abdillah rahimehullah. Kaže, erdi E ej rizqi lekum on fahruđu moja, e, moja je zemlja prostrana, to jest moja je nafaka, moj risk, moja je opskrba vama neograničena i prostrana, pa izađite iz te zemlje u kojoj se, u nalazite, u smislu da ako čovjek e, strahuje za svoju financijsku sigurnost, e, jel da, ukoliko je sigur, iskren sa gospodarom neka zna, neka zna da će mu gospodar Želefi Ula, neka zna da mu je gospodar Želefi Ula obećao, obećao da će ga obskrbiti, da će ga sigurno bidni lahi ta'ala obskrbiti i da ga neće ni pošto i da ga neće ni pošto napustiti ili prepustiti, e, prepustiti samome, samome sebi. Jer vjernik ne može biti prepušten sami sebi, dragi poštovani moji. Sve što radi, radi radi uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala. Čak i onaj treptaj oka, jel da vjernik moli gospodara subhanahu wa ta'ala da mu i u tome pomogne. Jel da sjećate se dove poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ja haju, ja rahmetike O ti živi, o ti vječni, tako ti tvoje milosti, pomozi mi. Ja pomoć samo od tebe tražim. Eslih li še'ni kulli, kulle, popravi, cijelo, popravi moje cjelokupno stanje. Ola tekiluni ila nefsi tarfete ajn i nemoj me prepuštiti samome sebi, znači samome sebi, to jest samome meni, nikoliko treptaj oka. Pa zar možemo vjerovati da čovjek koji učini hiždu Allaha radi, u želji da očuva svoj din, da očuva svoj iman, jel da, a iman svoje porodice, Jel da, zar možemo vjerovati da će ovaj čovjek šta sumnjati u to da njegov gospodar govori istinu kada mu je obećao Erdivasija, moje zemlja, moje zemlja e, prostrana, fe i ja je budun, pa samo mene, pa samo meni robujte, jel da, kako su u Salih govorili, ej, riski lekum znači moja je obskrba vama prostrana, a kada ti gospodar Subhanahu wa kaže da je to prostrano i tako dalje, to je u smislu e, neograničeno, to je u smislu neograničeno. Jer ko može uzvratiti neku milost gospodara Subhanahu wa Ko je taj koji može e, uskratiti nekome blagodat gospodara Subhanahu ako gospodar to želi nekome? Nikome to nikome to neće poći za rukom ako gospodar Subhanahu to želi svome robu. السلام عليكم أحيي بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام U tom kontekstu jeste, jeste riječ uzvišenoga gospodara في Ula قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم i reci o vi robovi moji koji ste povjerovali bojte se svoga gospodara lilledina ahsanu fi hadihi dunja hasana za one koji su učinili dobro djelo još na ovome svijetu još ih na ovome svijetu čeka samo dobro wa ardu Allahi wasi'a a Allahova je zemlja prostrana, innama yuvaffa sabiruna ajrahum bi hisab. Zaista će strpljivi biti nagrađeni nagradom bez ikakvog hisaba, bez ikakvog polaganja računa. Wala wala illa billahi al I sada zamislite, dragi i poštovani moji, Vidite kako je gospodar Subhanahu wa ta'ala sada e, povezao između ovog naređenja da se moramo bojiti njega i između onoga kada nam on objašnjava kako je njegova zemlja prostrana. To jest, kao da nam je gospodar rekao robe. Znači, nemoj e, da te nešto odvrati od straha od tvoga gospodara. Jer šta, e, e, šta god tebe zadesi, u kakvu god ti tu situaciju, u, u kakvu god ti situaciju upao radi mene, pa znaj da moraš šta, znaj da onda moraš napustiti ono na čemu si bio, a što će te dovesti ili ti prijeti e, ili prijeti da će ti oduzeti osjećaj takvaluka, osjećaj bogobojaznosti, osjećaj skrušenosti, onda hajde ti to napusti i kreni u neki drugi region, jer je Allahova zemlja prostrana i ti ćeš sigurno u toj zemlji na nekom mjestu koje je već tebi određeno, sigurno ćeš pronaći ono što će ti pomoći da ti održavaš i dalje ostvariš postojano svoje bogobojaznosti onako kako je uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala to tražio to tražio od tebe kako je gospodar subhanahu wa ta'ala to tražio od tebe dobro dragi poštovani moj Allah vas nagradi svakim hajrom mislim da je za večeras dosta mislim da je za večeras dosta jer 45 minuta ja ovdje to e, pratim u želji da ne budemo monotoni jel ili da vas ne preopteretimo sa informacijama pa da se to nešto pomeša jel da Allah vas nagradio svakim hajrom inša Allahu ta'ala drugog petka ili druge subote ćemo inša Allahu ta'ala nastaviti sa ovom temom barak Allah سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أو ميكروفون أكون ولا ونور لنا بين هذا الأنام Doctor, Doctor, www.paltal.com put vjernika Soba Put vjernika Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom.